بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد حياكم الله أيها الإخوة والأخوات سينا رسول ربي كيستي وجي إسام مدينات هجة يوكازبن إسام مدينة قلنجل آف achi dura waan makkaa baranneetiniin akkaataa isaan hijiraa irra dhufan waan isaan makkatti hojjetan barannee as dabarre rasuulli rabbii kun sallallahu alayhi wasallam isaa fi cufti muslimtootaallee warri godaanuu dandayan makkarraa gara madiinaa ni godaanan yeroo rasuula rabbii seenaa isaanii hordofnee فانا اساني دوينيتنين وتسام مدينة قال الله اللي وان اجائبا وان اجنم بطوهي اغرر اكاتا انساري رسول ربي اتكيبلا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم رسول ربي مدينة منورا سينون كني أمة أنصارتها قجيلا قمت شيسي مدينة هندني قمت رسول ربي نسمة إلى الشافي أنا شيدا ويدو فارو غرغرات رسول ربي سمة أقمنا من هند نوبيك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أنا شيدا من هند نوبيك تنان جال للأقاتين jaalala uumaatiin takeessa isaanii keessaa burqiteen rasuula rabbii simatan gammachuun isaan arra gammadan kun itti gaafatamummaa rasuula rabbii fudhachuu wajjiin waan booda kanaa argamullee itti gaafatamummaa fudhachuu wajjiin yeroo isaan akkatti gammadan nama ajaa'ibsiisa gammachuu isaan gammadan tana bira dhaabannee laaluu qabnamee obboleeyyan kiyya namni dacwaan isa barbaaduu fi namni dacwaan barbaadu garagara namni karaa rabbii keessatti jajjabaachuu barbaaduu fi kun garagara namni karaa rabbii keessatti lubbuu ofii kennuu barbaaduu fi yookaan ka aarsaa kennuufi kun garagara. Ummanni ansaaraa kun da'waa islaamaa tana ni kaddamna jedhanii barbaadan deemanii. Kunoo rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasalam isaanitti galanii jiran. Kunoo madiinaa seenan rasuulli rabbii. Rasuulli madiinaa seenuun kun hiikkoon isaa dhugamaan dhugamaan khaxara. Maal jechuu? nama diimaa fi adii gurraacha hunda isaatinu lola walitti awaajuudha. Araba walumaa galatti addaan cituudha. Yahudaadhaan aduwwummaa ifaan ifatti labsuudha. Warra Madiinaa keessa jiran san. Ummata Yahudaa ka ansaaraan zamana dheeraa wajjin turan. Ma'anaan rasuulli rabbi achi galanii isaan akkasitti qeebaluu suni wareegummaa, wareegamummaa fi aarsaa silaa kafaluun barbaachisu ni kafalla jedhanii karaa rabbii keessatti yoo barbaachisaa taate ni duuna jedhanii isaan suni uf qabuudha. Ummanni ansaaraa kun dubbii amma nuti dubbanne kana hunda ni beekan. أتو رسول ربي صلى الله عليه وسلم مدينة إثام برنغالين درايو ما لجنان درما رسول ربي بيلا مسينانيف قافة بيئة العقباء لمفا أكبرني دبرتي رسول ربي وانسلا قبن سجلان ريفن نسيكننا يرو نتجبات في يرو نتلافت اللجل أني بيلا مغلانيف اي سجن سيد أغينا yeroo nashaata qabnuu fi yeroo ceemaa qabnullee jedhaniin khayriitti wal hamtuurraa wal akka ati irra nu jedhanii karaa rabbii keessatti aaluu nama tokkoo ufirra laallu jedhanii rasuula rabbiiti yoo ati madiinaa galte sii tumsina waan silaa uf irraa nama dhoorginu dubartii teennarraa dhoorginu ijoollee teennarraa dhoorginu sillee akkasumatti sirraa dhoorgina nam tokko akkasin tu'ina jedhanii cufa kana waan amma dubbannee kana ofirratti fuudhanii rasuul rabbiitii beellama galan isaan yoo kana hojjatan jaannanni rabbii isaanii jiraachuu rasuulillee beellama seenanii fi beeyatul aqabaa lammaffaa irratti waliigaltee kana uuman kanaaf sahaabaan warri ansaaraa قلت رسول ربي إثانت قلن كن بود نسيوان هما أوف كيسا قبات جوني بيغن أقو ما بيكمو نمني لبو أفي چالا درسي رسول ربي تي كنون يو إيمان يكينا قبات يو لا إله إلا الله محمد رسول الله جتشاتنا لقان قلبي إساكيسا قدي بوتي قدي جرات جانن ربي حق جتشا يو أمني jaannata rabbii tana dalagaa kana hunda kennee erga kanaa argadha jechaa yoo beeke jechuu kanaaf gammachuun ansaaraa kun ansaarri ummata gaarii tahuu irraa arganna jechuu ummanni ansaaraa kun warra gaarii taanaanuyyuu rasuula rabbii yeroo silaa cimaa kana keessatti akkasitti simatan warri ansaaraa gaarii tahuu takkaa lama qofa dubbachuu odoo hin tahin kanarraa jalqabnee seenaa madiinaatti rasuulli rabbii hojjetan guutuu keessatti nu wajjin jiraata. erga rasuulli rabbii hijiraa bahanii booda madiinaa keessatti tahinaa madiinaan ala tahinaa cufti hujii rasuulli rabbii hojjetanii hundi isiituyyuu waan ansaaraa wal qabatu addaan hin fooyaman waan ajaa'ibaa waan dinqiidhaati kana namni beeku nama imaana qabu seenaa ansaaraa kana jaalala ansaaraa kana nama rabbii guddaatti amanee fi nama rasuula rabbiitti amane beekee isaan jaalata. Kanaaf rasuuli rabbi sallallahu alaihi wasallam akki jedhan waa'ee ansaaraa kanarraa wayta dubbatan kalimaa bareedduu warqiidhaan barreeffamtuu qabdu yookaa warqii caalaa waan qaalii taheen barraahuu qabdu dubbatan rasuuli rabbi akki jedhan. آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار ملكني إيمانا نما يوكا إيمانا قباتشو نمتشا أنصار مجالتشو لا ملكني نفاق منافقته لا أنصار رسول ربي ورا رسول أتم ثور مدينة جبو رجلا أتيون أنصار جالت مؤمنته في بيك يو أنصار كيسا جبته منافقته في بيك جتشو akka itti imaanni gabrichaa sadarkaa ansaaraa beekuu kanaan walitti hidhatame laali. Ummata kanatu ummata cimaa jechuu warri ansaaran jaalanne lubbuu fi deebi'anii uf qorachuu qaban. Ummanni ansaaraa kun gammadanii akkatti manaa bayan rasuula rabbii simachuudhaan mushkilaa silaa isaanittiin galan hunda ceekuu isaanirratti baachuudhaan eega sulli madiinaa galanii booda waan argamu maraa kana wajjiinuu gammachuun bayan. Maaliif jennaan xariiqa da'awaattu iyyuu xariiqa kana karaa kana jechuu waan silaa namarra gahu hunda obsanii baatuudhaan gammachuudhaan karaa rabbii deemsa itti fufuudhaan karaan rabbii subhaanahu wa bakka namaa gaha jechu. akkuma hundi keessan beeytan karaan jaannata rabbii nama geessu karaa jaba gammachuun isaanii kun gammachuu jabdu gammachuma qalbii qofaan gammadanii cal'isanii miti dura dursanii waytuma rasuula rabbii qeebalan sanuuyyuu eboo fi sayfii fi waan jiraa waraana waan jedhame guutuu qabataniitiin yaa'an beeraa fi yoo dubartii fi ilmaan isaanii yaasanii rasuula rabbii simatan ma'anaan kanaa rasuula rabbii kabaju waraanaan akkatti rasuula rabbii simachuun kuni akkuma zamana keennaa kanaayyuu nam tokko yoo eh, dura bu'aa dawlaa wahii biyya wahii dhaqeetiin inni ziyaaraaf deeme waraanaan simatan yookaan tu isa simata qawwee qabataniitiin maali jennaaniin kabaja qawwee jedhama sun kabaja qawwee jedhanii ra'iisni tokko yookaan e, mootummaan tokko yoo mootummaa biyya biraa dhaqe qawweedhaan qeebalama jechuu kabaja qawweeti kun. Kabajni qawweedhaa yookaan kabajni waraanaa ka sahaabaan rasuulaa rasuulaaf godhan suni akka rasuulli rabbii qalbiin isaanii xum'aaniinaa argattuufi. nuti akka gaafa siin goonee walii beellama galee irraa hin jijjiiramne jecha rasuula rabbi argisiisuudha. Warri madiinaa keessa jirullee aduwwii baay'eetu jira. Kaalaallee akkasuma ka rasuula rabbii kana odoo ajjeefame jecha yaadantu jira. Mushriktoonni warri madiinaa keessa jirullee mushrikni garaagaraa ka odoo rasuula rabbii kana namni dhahee ajjeese jedheetiin yaadutu jira. gariin warri madiinaa kana keessa jiruu warra mu'minaa kan ta'e baay'eetu jira ummanni kunniin yoo achi ilaalanii sahaabaan isaanii ansaarri waraanaan simachuu argan qalbiin isaanii irraa gadi cabxi jechuu akkuma kana duraayyuu qabiilaa aslamirraa namichaan rasuula rabbii karaatti simatee cirachuudhaaf yookaan qabee warratti deebiseetiin gaala fudhachuudhaaf reebe san namni rasuula rabbi hirreeba jedheetiniin sammuun isaa yaaddu nama baay'eettu jira jechuu qureeshitti galcheetiniin jaa'izaa guddoo yookaan ammoo badhaasa guddaa gaala dhibbaasan fudhachuudhaaf nama heddutu mataan isaa kana yaada garuu rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam akkatti simachuun kun makaaxira yookaan rakkoo hedduu madiinaa keessa jirtu ka rasuula rabbiitti rakkoo eeydu san ija isaanirraa gadi dhaamsa jechuu ansaarri wayta rasuula rabbi akkatti simatan kana waraana qabatanii yaa rasuula waraanaanillee si bira jirra fidaa kee tahuudhaaf qophoofnee jirra horoo keennallee siif kenninee jirra ruuxii teennallee waan qabnu hunda siif kenninee hin jirra jiran jechuu kanaaf ansaarri haalli isaanii akkana radiyallaahu anhum waardaahum simannaan isaan rasuula rabbii itti simatan akkana simannaa kabajaa simannaa ulfinnaa simannaa haqiiqaa simannaa qalbii keessaa baate simannaa qalbii qulqulluurraa dhufte simannaa akkanaa tana simatanii sahaabaan warri ansaaraa rasuula rabbii inshaa allahu ta'aalaa warra gaafatan achi jiraatu illee dhabu رسولا في صحابة إساني سنجالته قويا قياما سنسا وجين كو ربين كينا نها تاسسو أقدت رسول ربي ربي إساني مجيس درسي الأسترات وجين لالا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته